Nasiha katika kitabu chetu riyadu Salihin, tuko katika mlango wa nasaha, katika kupeana nasaha. Qala Taala, amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia, innamal mu'minuna ikhwa, hakika si jinginelo, waumini wote ni ndugu. Kwa hiyo akimkuta mwenzake anateleza, anafanya jambo, basi ampe nasaha na kumwongoza وقال تعالى إخبارا عن نوح نعم سيما من يسمون قال يتكوكيا أجتوا خباري كوسم تمنو صلى الله عليه وسلم وأنصح لكم نيالي سيما قم بنا نوابيني نصاحني وأن هودي نكوسم تمهودي يالي سيما صلى الله عليه وسلم إيه، خباري أنا إليزا من يسمون وأنا لكم ناصحون آمينون na mimi kwenu nyie ni mwenye kuwa nasihi tena nasaha zenyewe mimi ni mwaminifu nafikisha yale nilopewa na Mwenyezi Mungu kuwafikisheni nyie hizi ndio sifa za mitume kwamba kila mtume ana amana ana uaminifu wa kufikisha yale aloamrishwa wa amma alahadith wa mahadithi falawwal ya kwanza anabi ruqayyah tamim ibn aus dari رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ديني نكبيان نصاحة قلنا تكسيما لمن نصاحيزو قناني قال لله أمبنا صاحة من يزمه ولكتابه نكتب شاك قرآني ولرسوله نغمت مواك ولأمة المسلمين في ينغوز وإسلامه wa amatihim na watu wa kawaida wa Uislamu. Makusudio ya Mwenyezi Mungu kumpa nasaha maana yake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukafuata amri zake na ukaepuka makatazo yake basi ni sawa na kumpa nasaha akulipe thawabu na kuingiza peponi na kuipa nasaha kitabu cha Mwenyezi Mungu ni kukifuata maamrisho yake na kuepuka makatazo yake ni sawa na kukipa nasaha kitabu kwamba siku ya kiyama kikushuhudie kwamba ulifuata yale ambayo yameamrishwa na Qur'ani na kumpa nasaha mtume wake ni kufuata amri za mtume na kuepuka makatazo ya mtume ni sawa na kumwambia mtume mimi nimekufuata siku ya kiyama apate kukushufaia na kukushuhudia kwamba wewe ulifuata amri zake na maimamu maana yake viongozi imam katika uislamu kuna imamu wa swala lakini kuna imamu ndiyo kiongozi mkuu wa dola ya Kiislamu jina lake pia anaitwa imamu kwa hiyo wale nao kuwapa naswaha kwamba wafuate amri za Mwenyezi Mungu na waamche Mwenyezi Mungu na waogope kukhalifu amri zake kwa sababu ya matamanio ya nafsi waamatihim na watu wa kawaida mtu yote wa kawaida Uislamu umemwona ukamwita pembeni ukamwelekeza bwana jambo hili aliko hivi sawa usawa wake namna kadha basi na wewe umepata thawabu za kwamba umetoa nasaha adinu an-nasiha umetekeleza dini rawahu muslimun الثاني حديث يبيل عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله nimembai bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ala iqami salati maana ya kumbai ni kumpa ahadi ya kufuata amri na kuepuka makatazo mengine yatatajwa wakati wa kumbai na mengine hayatajwi yana wazimni yanaingia katika jumla ya ile yale ambayo yametajwa pale ala iqami salati kusimamisha swala wa itai zakati na kutoa zaka wa nushi likulli muslimin na kumpa nasaha kila muislamu muttafaqun alayhi الثالث حديث ياتات عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم haamini mmoja wenu yoyote yule haamini imani inayotakiwa mtu kuamini hata yuhibba li akhihi illa hata kwa maana ya illa illa ampendelee ndugu yake muislamu ma khairi ambazo yuhibbu li nafsihi ajipendelea mwenyewe yeye anafanya kheri kisha yule anamwacha anapotea, sio sawa. Ni kumwelekeza katika kheri, umchukue ndani kwa wakati unaenda kuswali, ukamshika mkono, twende tukaswali pamoja, na namna hiyo katika mambo yote ya kheri ukamchukua, basi wewe ndio umempa nasaha na ndio mnampenda. Hayo ndio mapenzi, sio kuchukuana kwenda katika mambo ya ovyo. Hayo sio mapenzi. Au ukafanya maovu alafu ukachukua wewe jukumu la, la kumtetea na kumsitiri yale maovu yake yasionekane. La, huko si kumpa nasaha wala si kumpenda, huko ni kumwangamiza. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii ametafikiana Imam Bukhari na Imam Muslim. Wallahu wa rasuluhu a'lam.